الصفوف وبايع البغدادي فأميرنا لعراقنا والشام A u šerijetskoj terminologiji riječ fitna znači da Allah Đelešanu stavi vjernika na iskušenja, da bi vjernik sam sebe upoznao, da bi ga drugi upoznali, da bi mu Allah Đelešanu mnogije grijehe oprostio i na dunjalu kuka na mnogije stepene podigao. لله أناوانها مرسومة أمجادها بدمائنا Allah voli pravdu i naređuje pravdu i pomoć je pravedne. الحياة رخيصة لبقائها رصوا الصفوف رصوا الصفوف Ako me kolju, ja opciju ne mijenjam. Ako me proganjaju, ja opciju ne mijenjam. Ako me u zatvor strpaju, ja opet stabilan.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 Odmah na početku tražim halala, braći, sam malo kasnio. Nadam se da razumijete da je naš davetski posao uvijek gledamo gdje je veća korist, pa kad nekada i kasnimo, nemoj na to, nemojte nam to uzeti kao zlo. Draga braću, mi živimo u jednim od vremena koja su posebno interesantna. Znači, živimo u vremenu kada bi fadli Allahi azza wa džel, top tema je Islam. Top tema je šerijat. Top tema je povratak Islamu, buđenje Islama, napad na Islam i samo se o Islamu priča. I svakodnevne priče se završavaju sa riječom Islam. I svi razgovori počinju i nose u sebi riječ Islam. Pa nam ovo dolazi kao radosna vijest da Islam dolazi. <coughs> Kada kažem dolazi, dolazi Islam sa svim onim svojim vrijednostima koje su bile godinama, decenijama, da ne kažem i vijekovima, eto bar u zadnje vrijeme, ovaj zadnji vijek, sputavane i o njima se nije pričalo. Pa je ovo interesantno vrijeme. Biće puno bolji vremena od ovoga vremena. Ali i u onome samom proljeću kada počinje tek prvi onaj crčak da daje svoj zvuk i prvi oni cvjetovi koji se javljaju, to je veliki izazov. A šta mislite onda tek kada sve nadođe? Kada sve nikne onako kako treba da nikne, kada svaki, znači svaka ona ptica daje svoj glas i kada svaki cvijet izraste onako kako je gospodar zapovidio da izraste. To je onda ono što odmara oko i pravi jedno veliko i duhovno i tjelesno zadovoljstvo. Ovi događaji koji se oko nas događaju i ovi meteži kroz koje mi prolazimo, oni se zovu jednom riječju fitneti. A mi smo davno naučili na našim predavanjima da su fitneti Allahu pravo. Da Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo da ufitni ljude. Da iskuša ljude, da ih stavlja na fitnu. Pa smo kazali da je fitna u jezičkom značenju staviti zlato na vatru, da ono što nije zlato, da to spadne. Pa i narodna kaže, nije zlato sve što sija. Znači, može se nekada prekaliti nešto. I vi znate ove savremene lopove, oni uzmu obični materijal i guraju ga u zlato, a onda to prodaju kao da je to čisto zlato. I koriste neke jel tako, prilike kada su ljudi u nezavidnim položajima, na putajima i presreću i na svoje načine, posebne trikove, to svoje, znači, lažno zlato prodaju. A u šerijetskoj terminologiji riječ fitna znači da Allah Đelešanu stavi vjernika na iskušenja da bi vjernik sam sebe upoznao da bi ga drugi upoznali, da bi mu Allah Đelešanu mnogije grijehe oprostio i na dunjalu puka na mnoge stepene podigao. Pa mi fitnete kao i bolest ne doživljavamo baš slatko. Ne volimo mi biti bolesni, ne volimo mi biti u raznim metežima i smutnjama, međutim, šta kad nas to potrefi? Hoćemo li onda činiti ono što ne dolikuje vjerniku ili ćemo se postaviti kako dolikuje vjerniku. Pa i u ovim fitnetima koji su oko nas trebamo moliti Allaha Đelešanuhu da nam pokaže istinu istinom pa da je slijedimo, da nam ukaže na laži pa da ih se čuvamo, da maksimalno pravedni budemo i da nikome nepravdu ne činimo. Allah je naredio da pravedno postupamo. Bez obzira što nam se neko ne sviđa facom, ne pripada našem pokretu, e, čini određene stvari koje nismo mi shvatili da sto prioriteti i tako dalje, to nam sve ne dozvoljava da nepravedno postupamo. Nego moramo pravedni biti. Allah voli pravdu i naređuje pravdu i pomoć je pravedne. Zato mi kažemo Arba Hulefar Rashidin. Znači, oni su svoje, svoje hilafete temeljili na ovoj velikoj vrijednosti koja se pravda zove. Pa zato, draga moja braćo, izlaz iz ovih fitneta, a Allah Đelešanu, kažemo, spominje puno fitnete i Resul sallallahu alaihi ve selleme spominje puno fitnete. Pa kako ćemo znati da neko pravi fitnu, a kako ćemo znati da se neko bori protiv fitne? Firaun kaže, puste me da ubijem Musa alaih selam, Jer on kaže, drugu vjeru nudi. I hoće na zemlji da Fesad počini. Ko se, ko se ovaj prine da ne bude Fesad na zemlji, ko Firaun. Pa hoćemo reći teza Firaunova, stvarno Musa ali sram čini Fesad, a Firaun red uspostavlja. Međutim, Allah Đelešanu kaže وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ I ubijajte dok se fitna ne pometi. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ I dok ne bude vjera sva Allahu. Znači, ovo sada što se dešava, na pozorištu, pozorištu i šama i čitava dunjaluka, munafici koriste svoje zadnje iz izdisaje. I njihovi saviznici, nevijenici koji su mnogi se obukli od dijelo islama, kao što su ovi tamuti, koji i po danu i po noći šuruju i ljubav vode sa svojim iz bijele kuće i ostalima. Zaljubljeni jedni u druge. Pa zbog toga onaj ko napada najbolje Evlije. I onaj ko na tom planu bilo šta kaže ili za kakav potegne, on je začetnik fitne. Bez obzira, možda nekada i imamsku kapu imao i šejkovsku mahramu na glavi imao, kao što je slučaj u zadnje vrijeme, ljudi koji su bili poštovani kod dobrog dijela umeta, ali su jedni skončali na ružan način, kao što je Buti. Ubio ga je upravo onaj režim kome je on robovo mimo Allaha Đalešanu. A tako će završiti i svi oni, jer Allah Đalešanu kaže وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ I nikako nemoj nastati na stranu oni koji nasilje čine, pa da i tebe vatra dotiče. Vi pored Allaha nemate drugog zaštita i nećete biti potpomognuti. Pa će se kroz ove fitne, draga moja braćo, otkriti šta je zlato, a šta je dune velika, šta nije. Pa molim Allaha te barekevo ta'ala da imi i naša braća na terenu postupimo kako je Allah zadovoljan i da tražimo zadovoljstvo kod našeg gospodara, pa ta nam neke na račun ljudi. Ako ljude razočaramo i ni razljutimo, a naklonost gospodara svoga dobijemo, mi smo triumfovali. Ali ako budemo tražiti zadovoljstvo ljudi, na račun zadovoljstva Allaha tabarakevo ta'ala, kao što je slučaj nas mnogi ljudi, onda smo debelo nadrljali. Allah te barake u ta'ala molim da oprosti svakome onome ko nesvjesno čini nešto što može utjecati negativno na jedinstvo muslimana i pogrešno i štihadi pa u tome pogreši pa to bude šteta za islam i muslimane dinem dunjalka. Kako mi, draga moja braću, u ovim metežima šta je naš zadatak i kako da se mi postavimo, to je prioritet svih prioriteta. A to je da vidimo koji su razlozi da mi ne posustanemo. Da ovaj put ne ostavimo. Da za šeitanom ne krenemo. Jer Allah kad opisiva skupine kaže الذين آمنوا يقاتلون fi سبيل الله Oni koji vjeruju, oni se bore, oni ubijaju Allaha radi. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت A oni koji ne vjeruju, Allah i naziva nevjernicima, bilo kakvo branjenje ta vuta, bez obzira kakvu on kapu na glavi imao, to je tagut. Allah naređuje borbu protiv njega. Pa vi vidite ovih dana kako turski halifa, kako ga već nazivaju, i mnogi na ovim prostorima, sve ovamo ko fol fin, ode u Iran da se dogovori sa najvećim neprijateljim islama, kako da se sačuva od islamista. Pa se onda lako može vidjeti ko je fi se bili laja, ko je fi se bili tavut. Pa Zato molim Allaha tabareke wa da nam pokaže istinu istinom pa da je slijedimo i da obmanji ne budemo i da ne budemo i mi kao što su neki na ovim prostorima govorili za rat treba i dvojica. Treba i dvije strane. To kad bi ostavili Kur'an i ne bi ga iščitavali i ne bi po praksi poslanika sallallahu alaihi ve selleme iz prakse života njegovog pravila uzimali, mogli bi logički kazat, ja će se trpiti, da me ne mreš nikako sprovocirat. I za rat treba i dvojica. Međutim, znači, za rat između vuka i janjeta ne treba janjeća saglasnost, niti odupiranje. To samo ko bude prilika, to je kada kadasti neprijatelj koji čeka svoju šansu. I tako će se dešavati dogod ne dođe onaj vakat kada će moći čovjek Rakib iz Sanaa, iz glavnog grada Jemena otići do skroz juž, juga Jemena i ne boji se nikoga osim Allaha Đalešanuhu i Vuka za svoju jahalicu, ali Resul sa osam završava ovaj hadis pa kaže وَلَكِنَّكُمْ مُسْتَعْجِلُونَ Ali vi požurivate. Mi bi volili odmah sad da bude sve kako treba. Međutim, vidjeli ste kad se bauštala jedna raspremi. Koliko treba vremena da sav taj materijal ugradiš i da to sve poredaš i da sve na svoje mjesto staviš. I onda je to zdanje, ljudi kažu, što je ovo zdanje fino. Kako je ovo neko lijepo smislio, ali neko se dugo vremena iznojio i planirao i, i zdravlja i života i metka tu puno utrošio. Pa draga moja braćo, na nama je da vidimo šta da mi radimo. Pa sam odabrao večeras za Allahu pomoć da se malo posjetimo koji su razlozi strajnosti na ovome putu. Šta to treba da uradimo pa da sa ovoga puta ne skrenemo i da još jači budemo za Allahu te tabarake wa ta'ala pomoć. Jer kazali smo na početku, dolazi prosperitet, dolazi triumf, buđenje, pročišćavanje redova, odvajanje munafika od vjernika i oni koji juden dinun i koji navijaju i staju na stranu ta vuta, sve će to Allah razotkriti. Pa šta ti, kakve ti sad trebaš pa da piješ i dopinge? Šta treba da radiš? Da budeš jak. Ja sam na početku rata čuo neke Arape, idu i oni pjevu Ana sabit, sabit, leu kataluni, sabit, leu zaba'uni, sabit, leu sađanuni, sabit, leu ahrađuni, sabit. Nešto ponavlja Arap. I ja za njim, šta znam, ne znam ni sve kazat, ali ja izgovaram. Pa sam onda kasnije, kad sam naučio malo arapski jezik, vidio šta to znači kaže, ako me ubiju, ja postojam. Ako me kolju, ja opciju ne mijenjam. Ako me proganjaju, ja opciju ne mijenjam. Ako me u zatvor strpaju, ja opet stabilan. Pa je bitno kako ostati stabilan. Zato Allah Đelešanu kaže, ja i uhalladina amanu, i da lakitum fi'atan fasbutu, febat. O vjernici, kada se sukobite, prsa u prsa, ne ono negdje u nekoj zavunici pa ti šalješ maljutku ili postavljaš neki dinamit pa na kabal ovamo pališ ili ovo ili ono, ili ova savrana tehnika koju imaju čađeri, bespilotne letjelice i tome slično, to je kukavički rat i kukavički način ratovanje. Kad se kaže kital, to je prsa u prsa. Što kaže onaj šarića, meni puška, tebi puška. U onome slučaju, tebi sablja, meni sablja. Pa kaže, kada se sudarite prsa u prsa, dođe do sudara između dvije vojske, fathbutu. Budite postojni. Budite thabiti. Kako ćemo ja biti thabiti? Vodkurullaha kafiran la'allakum tufli'un. Puno Allaha zikrite. Ovo je kod. Ne puno pušte ko armija BiH. Pa popušili 360 tenkova za, za dvije, tri godine ratovanja. Nego puno zikrite. To je ono, znači, moreš imati mišiće, moreš imati sve. Ali vidite kako zikri američki vojnici, vidite ste. Onaj viće mama, onaj viće maljko. Više nikogo iz, sada ne doziva, gotovo je. Odjednom, prirodno vjeruju. Ali to vjerovanje od koristi nije nikakvo. Zato vjernik mora puno da radi određene stvari kako bi bio sabit, kako ne bi ga poljudale ovi fitneti i oborili ga, jer Allah Đelešanu hoće da se ova stvar dođe. Zamislite vi, poslanik Ali Sran je ove sve faze najavio. Pa je rekao da će se pojaviti džundun, džundun fil Irak. Mala vojska. Nije to neka vojska koja ima znači sve sifate i karakteristike prave vojske. Mala šakica vojnika u Iraku. Mala šakica vojnika u Jemenu. Mala šakica vojnika u Šamu. Zato nije sada Pa će te male šakice dovesti do čega? Da se vrati hilata ala nehđin nubuve. Da se vrati hilafet. I zato ovo mnogi ljudi ne mogu razumjeti. Ne mogu ljudi određene stvari razumjeti koje se dešavaju na terenu, što nije predmet začarašnjeg našeg opširnog zastajanja, ali će vremenom razumjeti Nisu ni Iračani mogli razumjeti deset godina. Zašto braća neće niskim u koaliciji? Sada i one brke, oni što daju veju, braći, pleme, ona plemena, svi razumiju. A isto su bile osude, nikakve manje težine nije bilo kao danas. Oni su samo oni kojima je stalo da proliju krv, oni ne razumiju, oni u helak nas uvode i tako dalje. Međutim, na kraju i liberali i sekularisti koji se pripisuju sunnetu tom taboru i sufije iračke i selefije iračke i hvanci svi su shvatili da sa kopiladima šijama ne može se izaći nikako na kraj osim borbom. I tom borbom, bismillah, ne nikakvim lažnim parolama, zastava na njoj petokraka ili na njoj i onda usput la ilaha illallah ili Allahu ekber samo emotivno onako da, da zavaramo ljude. Pa zato je bitno i razumjet će ljudi iskušenje će biti ljudima i kad se medija pojavi. A kamoli, iskušenje će ljudima biti kad se pojavi Dajjal, to je najveća fitna pred kiamet. Ljudi će biti zbunjeni, ali ko neće biti zbunjen? Ope vjernici mu vahidi neće biti, neće biti zbunjeni. Pa ćemo uz Allahu te barake u tala pomoć pošto u Bosni ima birov za, ne, za nezapošljavanje, tako? Ne radite, hvala Allahu, a imate svega Allah dao, samo zikrite i zapaljivajte i nemojte gledati usahat kad ćemo završiti. A vi znate, moj adet, ja kažem na kraju da je to, a onaj sad izgleda baš ide meni u prilog, polako kanzarka ide. Prvo, draga moja braćo, što će nas učiniti faditima? da ustrajemo na ovome putu, jeste da se vežemo za Facebook 24 sata. I za, znači, plastiku, i za telefone, moraš svaku poruku, čim sleti, odmah je pročitaš. Ne budeš ovo pratio, ti slijedi pravog puta. Tako mi danas radimo. I zato ti nemaš potrebe da pitaš, brata, šta ima novo. Šta mu god kažeš, vidiš on, toki pa, znam ja to, daj, nešto novo. A šta ima novo u Kur'anu i sunnetu? To je za njega, znači, knjiga uspavanka. Znači, mnoga braća kad ne mogu zaspati, onda uzmu Kur'an i čim jednu strancu, jedva prvu, inne ledine kefanu započne, dok dođe dole do zadnjeg ajeta, njemu se dobelo, debelo, zazijeva, zadrima i on zatvara knjigu. To mu je bilo za lapu noć i prijatno spavanje. On tu ne razumije da Allah opisiva monatike. Da govori u 13 ajeta šta su njihove namjere. Odmah na početku da razumije s kim ćeš ti nađe belaja čitav život. A možda ti jedan odmje ne znaš. Tijelomično ili pravo ono muhlesu. Kod nas narod kaže has musliman. Otkud ovo has musliman? To je od riječe has. Znači, pa vidite na onim kanalima tamo kad kaže has lil džezira. Ovo je specijalno, samo džezira ima ovaj materijal. Ona ga dobila, platila ga ovako ili onako. Pa kod nas, pošto smo mi h, ne možemo lako izgovarati, mi kažemo has musliman. Znači, has musliman, pravi musliman. Pa draga moja braćo, prvo što će nas učiniti stabilnim, nepokolebljivim na ovome putu, jeste da se vježimo za Allahu knjigu. Za taj dostur, taj ustav. Knjigu koja je, znači, ima preko 30 imena, ako toga nema spora kod učenja. A za 60 imena se spori. Koja je nazvana najljepšim imenima i koja je uvijek sočna i nikad ne može da sadi. U jednoj knjigi sve imaš. I propise i kazivanja i targib i targib. I ajete koji te nagone na razmišljanja. I mnoge vijesti koje ne moraš provjeravati. I danas ljudi kad pročitaju avazu da je nešto objavljeno, to je tako. I Iza toga Čiča Radonči stoji, jel tako? Zato, draga moja braćo, prvi šar ili sebe da ustrajemo na ovome putu je naš ispravan, prirodan odnos prema Allahove knjige. Ova knjiga mora biti najviše zastupljena u našem životu. Nije vađiv da je znamo na pamet, ali je vađiv da po njoj živimo i da ajete razumijemo i da znamo propise kako bi po tim propisima živjeli. E kako ćemo to ako se to ne otvara, a sve se drugo više od toga otvara. Drugi, a ovdje sad bi mogli da potkivamo svaku ovu stvar, o vrijednosti Kur'ana, šta je Kur'an i tako dalje, ali nemamo zato puno vremena. Drugi uvjet ili drugi razlog je, draga moja braćo, vjera u Allaha Đalešanuhu i činjenje dobrih dijela. Znači, danas živimo u epidemiji riječi. Svi ljudi pričaju i natječu svoje izoštravaju svoje jezike kako će biti privlačeni svojom pričom. Međutim, imaju li pokriće za svoj govor? Pa zato kada je došla na delegacija Rimljana u Medinu, kad su rekli, mi volimo Allah, to im je početak razgovora. I to je teza koja se danas Nama pošitava često. Čim počne čovjeka pozirati u kraju, ja vjerujem u Allah, ma ja volim Allah, ma moje puno srce vjeruje u Allah, Đalešanu. Kako ćemo mi sada to ispitati? Kul in kuntum tuhibbun Allahe, fattabi'uni. Ako Allah kažete da volite, vede Muhammeda sallallahu alaihi sallam, slijedite. Šta je slijedženje? Itiba'a. Da ideš za Allahom i poslanikom sallallahu alaihi Nije ptida, nije izmišljanje. Nisu bidati. Nego idenje za Allahu i poslanikom. Pa kad nekoga pratiš, imaš i danas ljudi koji kaže, ja idem za tebe, pa okreneš se, on se zgubio. Znači, ashabi su pratili svaki pokret. Allahu, a poslanika, sallallahu alaihi veseleme, ako ne razumiju, onda pitaju da im se to objasni. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah će ustabiliti one koji vjeruju sa čvršćom, čvrstom riječu na ovome svijetu i na onome svijetu. Zato onaj rezultat ili temar, plod ustrajnosti na Allahovom putu jeste da te Allah subhanahu wa ta'ala ustabili. I onda kakvi god fitne ti dolazile, šta se god dešavalo, ti uz Allahu pomoć nećeš promijenuti ubjeđenja, nećeš odustati od, od te ideje, ostaćeš stabilan na ovome, na ovome putu. Jer pogledajte danas, živimo s ljudima koji mijenjaju opcije. Pa vidiš insana, jedan od mojih razloga što večeras kasnije na predavanje, jeste što sam stao s nekim ljudima koje dugo godina znam, a i druge znam, ali su se oni potrudili da me izbjegnu. Šta se je promijenilo? Ako sam ja s pa budi sve prema meni, pa mi dođi to kaži, šapni mi to. Napiši mi pismo, nađi nekakav način. Pa zato je bitno za čovjek ustraje, da ustraje na ome putu i da ustraje u činjenju dobrih dijela. وَكَانَ حَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَنُهُ وَإِنْ قَلْ I najdraža dijela koja su bila Allahom poslaniku sallallahu sallam bila su dijela ustrajna, pa makar i mala dijela. Uzdi sebi jedan raspored u životu. Svaki dan da moraš sat vremena učiti Kur'an. Moraš to. Pa ako to nije izvodljivo, brate dragi, u jednom intervalu, ne jedeš ti ni, ni tri obroka od jednog, jel tako? Rasporediš ti i kad zakas, zakasiš sa večerom, ne kažeš, pa štefnaj, ajde to tako kaže, dajde se ja natrpam. Pa isto tako Kur'an, uzmi ga, pa ako ne možeš jedan sat sjesti, a to bi bio neki minimum, onda nađi pa nekoliko intervala pa to namirni. I u tome ustraj. Bio ti u musafir, bio ti bolestan, bio ti znači zabrinut, bio ti raspoložen. Ovo da bude svakodnevni tvoj zad, opskrba koju moraš da uzmiš. I da tvoja prsa svaki dan, jedan sad bar, odvoje za Allahu čitanku. I, a gdje su onda i, gdje su onda i druga djela. Treći razlog, draga moja braćo, čitati u tom istom Kur'anu kazivanja o poslanicima. Šta je to nije učinilo postojanim? Zavislite Ibrahima, ali salatu wasalam, kako je došlo u nekim predanjima da su šest mjeseci ono vatru ložili. Pa što se onda spomene kakav katapult? Šta mislim? Pa zato što nisu mogli donijeti pa ga tu izruštuvat u srcu. Bojali se za sebe. Nego su kazali moramo sad napraviti katapult. Pa ga sa druge strane brda prebac tu. Međutim, je ga to pokolivalo. I na osnovu ovoga prijasnite sa ostalim poslanicima. Iskušenja će dolaziti. I to je Allahovo pravo. A kako ćemo mi izdržati i ostati postojni i da se ne razočaramo i da ne doživimo jes, razočarenje ili teredud da počnemo da sumnjamo i da se surikamo i da nestabilno budemo, nema nam druge nego izlačiti pouke i poruke, analizirati te govore i kazivanja o Allahovim poslanicima koja će nam ulijevati. Zašto mi kad vidimo one neke klipove, pa vidimo kako ljudi trpe, one bolove, ranjenici, kako braća saburaju, to te čeliči i onda počeš da sam sebe koriš, pa ti u toploj kući, pa svega imaš, pa nikakvih hama iskušenja na osnovu ti nemaš i opet si nešto pokisao, opet ti osmije treba nekako traži da ti nekako čovjek se osmijene kao da je osmije auret u mnogi ljudi danas. Zobi su postali auret la haula wa la kuvvete illa billa. Četvrti razlog, draga moja braćo, stalna dova. Da stalno doviš, doviš, doviš, doviš, doviš. I da se nikad ne umoriš u tome. Da Allah te barake wa ta'ala moliš da pomogne islam. Da Allah moliš da ovo tvoje srce koje se lako može prevrnuti, koje može lako početi skretati. Zato Allah kaže Rabbena, la tu zivku lubena, ba'de izhedejtena. Gospodaru, ne daj našim srcima da skreću nakon što se uputio. Pa moli Allahu poslanik alaih salatu wasalam, Allahumma ja muqallib al kulub, sebit kalbi ala dinik. Allahumma ja musarrif al kulub, sarrif kalbi ala ta'atik. Znači, molba Allahu Đelešanu da ustabili ova srca koja se okreću Danas sam bio 20 minuta na aerodromu i nakon sebi kaže, svaki dan po 20 minuta i lagano izaziš i svi normala prirodnog čovjeka. I onda ćeš morati da zvidnjaš sve što nis vidio, to moraš pogledat. I onda kad dođeš u mešćin, osjetiš te gobe ti 20 minuta gdje si bio. Pa ovo je lako vagat. A 20 minuta čovjek kad uči Kur'an, nakon toga osne, o, dobije snagu koja ga samo jača, jel tako, i daje mu, daje mu da ustrajava na Allahom putu. Kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, inne kulube beni Adem kulluha, bejne isabejni men asabi rahman ke kalbin wahidin i usadrifuhu hajtu ješa. Kaže Resul sallallahu alaihi vseleme, srca su sinova Ademovi, između dva Allahu tabaraka i wa ta'ala, prsta gospodara milostivog, kao jedno srce Allah Đelešanu je okreći kako on ala hoće. Pa zbog toga čovjek mora puno da dovi da bi ovaj komad mesa bio stabilan. I da saluha, saluha al-đasadu kullu. Jer ako je on zdrav, čitavo tijelo će biti zdravo. Uida fesede, fesede al džesedu kullu. A ako se pokvari, poče se okretat, mijenjati, onda se čitavo tijelo pokvari i promijeni. Zato kada vidite velike promjene kod ljudi, na pozitivno ili na negativno, znajte da je prva promjena bila u centrali, u njegovom srcu prvo je njegovo srce živnulo, zato kad pričaš čovjeku i on kaže, ali ništa mi ne dolazi, šta se tu dešava? Znači, samo Allah zna koliki je katanac Ibni izdolio tu, zaključao i otišao, stavio ga pod kontrolu. Zato Allah, te barak je ta'ala, puno, puno moliti. Kao što je jedna od dova Rasula sallallahu alaihi sallam, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kane ektheru ما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك Puno je ovo poslanik sam ponavljao. Jedna od česti dova, jedna od najčešćih dova, molio Allaha Đelešanuhu za svoje srce, braću, koji je izvađeno iz njega gil. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Gospodaru, prosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dajte da u našim srcima poraste gil. A šta je gil? Sve one ružne bolesti tuševne koje čovjek može da boluje kao što je zavidnost, kao što je ovost, kao što je hvaliva savost, kao što je ružan, pogrešan, nije. Uglavnom, ono što kvari čovjekom plasman i kvari njegova djela da Allah te bareke u ta'ala sačuva. Pod pet, ono što smo kazali početku, puno spominjanja Allaha Đelešanu. Pogledajte kako je šetan na kocije ljudi. Ljudi ginu u saobraćaju. Ne oni koji voze, nego ovi koji voze ovu plastiku. Uzme ovo i on mora na ona sred puta stane na punoj liniji. On je zaboravio gdje se nalazi. I on piše svojoj dragoj. Mora je odgovoriti. Jer ona hoće u svakom momentu da zna gdje se ti nalaziš. Da nisi slučajno blizu Bilala pa da ti kakvu, kakav nalog dadne u nekom pravcu da kreneš. Ovo više žena da se ne pogrešno razumijela. Kaže, draga moja braća, zato jedan od razloga tabata jeste puno Allaha spominjati. Da jezik bude Zato Allah kaže فَوَيْلُ لِلْقَاسِتِ قُلُوب an فِكْرِ اللَّهِ Teško se tvrdi srcima koja Allah ne spominju. A šeitate stalo, vidite ste kod nas. Malo kad da ozikrimo posle namaza, da neko ne počne ili ho ho ili se javlja telefon i skače odjednom kodaj je džin Ne može se smijeti nikak. I taj nam tempo stalno neko unosi. A zamislite šehu Islama koji klanja saba i do vaktu duha nikako se ne okriče. Ili do vaktu salati šuruk, ona dva rakijata kad se klanja, je tako, kada sunce izađe odmah, za kojeg imaju nagrade kao hađi umra, potpuno, potpuno, potpuno. Znači, i pitali ga šeš, zašto ti toliko dugo? Pa kaže, ovo je moja jutarnja hrana ja se ujutru. I zato je u ovome jelovniku najbitniji doličak. Zato što tada tijelo treba najviše masnoća, Allah, da bi moglo čitav dan normalno da radi i crkuši. Pa puno Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svim oblicima, a pogotovo, znači, onda kada se pojačaju iskušenja, Evo najbolje koda i dopinga kada bude najteže. I zato Ibrahim salatu a.s. kad je to sve vidio svojim očima, šta je rekao? Hasbun Allahu wa ni'mal vakil. Pa šta je to nego zikr? Ni'mal mevla wa ni'mal nasir. Kada je Resul sallallahu alaihi wa sallame vidio as, znači, saveznike, ahzab, Čito vrijeme su zikrili i oni ashabi molili Allah da pomogne. A onda je vrhunac toga bio Hasbun Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Pa zbog toga ovo treba da bude naš redoslijed ponašanja u ovom vremenu ako želimo da braćo opstanemo u ovim teškim vremenima kako treba jaki snažni i da nas Allah dželešano počasti i da nas uzme da budemo pomagači njegove vjere tebareke wa ta'ala. dali dova, kazali smo dova, kazali smo zikr, da'ava, pozivanje ljudi. Draga moja braćo, sve se više hoće da'ava da se ona na neki način priklone samo određen sloju ljudi. Neki ljudi koji su u vazifi koji su zaduženi, koji su kao kompetentni da oni samo o tome govore. Dava je pravo svakog čovjeka. Svaki čovjek mora da poziva. Poslanik Ali Salatu Osalam je za onoga ko nije budala postavio Ednal Al-Qaide. Najniži stepen to je Belligu anni voleu aje. Prenesite od mene jedan aje. Ko od pametnih ljudi ne zna jedan aje. Ima li takav čovjek? Ala ožel ard. Ima li čovjek koji hoda po zemlji musliman da ne zna nijedan ajet? Nema tako. Pa zamisli ti kada bi ti negdje na pijaci, kao što je Hasan al-Basri, odjednom počeo da učiš ezan. Jednom počeo da govoriš o Allahu, da učiš Fatimu. Pećeš ti, počeš da se lud, to svakako ide u njevom redosledu stvari, redanja, ali će nekoj kazati nije lud dok zna učiti. Hajmo ga pita šta uči, kakav je sad vakar, šta je ovo? Pa ti nađi način i metod da ljude zainteresiš, da im počneš o Allahu te bareke o ta'ala pričati, govoriti. I ovo mora biti vazifa svakog čovjeka. I da ima u svom životnom programu da svaki dan kaže danas koga god sretne, ja ću ga pozvati Allahu. Ko je vjernik, daću mu neku dozu. Ko je nevjernik, pitaću ga kako, kako mu se Bog zove. Je li Šarenka, ili je Mercedes, ili je Mitsubishi, ili je Yamaha, ili je Sunce, ili je Mjesec, ili je Allah Đelešanuhu, jer ljudi, kako Allah kaže, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا I ljudi svakak tvoje vrste božanstava uzimaju i obožavaju. I tako će biti dok ne nestane fitne na zemlji. Onda će sva vjera biti Allahu subhanahu wa ta'ala, to jeste, neće javnog širka među ljudima biti. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Jusuf selam pojašnjava da ima put, da zna šta hoće, nudi ljudima, poziva i napravi put, pa kaže i reci ovo je moj pravi put. Ja pozivam Allahu. Jer, braćo, kad kažeš Allah, to mora djelovati na ljudi. Zato Allah Đeršanu kaže innemel mu'minunel ledine ida dukira Allah uveđenet kod A što se tiče pravi vjernika, samo kad se spomene Allah, njihova srca zakriteri. Ne mogu ostati pravdu dušu. Pa je zato i mudro da ne govorimo Bog, nego je najstravnije kažemo Allah. To je najveće Allahu tebareke ve ta'ala ime i da pozivamo Allahu kako ćemo pozivati ala basirati sa jasnim dokazima. Ne smijemo tu koristiti viceve, ne smijemo tu koristiti neke laži, neke hićaje koje nisu u temelje, ala basiratim, znači sa jasnim dokazima od Allaha Đelešanu i da slijedimo prvo mi te dokaze i da Allaha tako veličamo, ne pripisivajući Allahu Tebareke wa ta'ala, druga, Da Dalje, draga moja braćo, od razloga ustrajnosti Hrvata jeste tu Saliha. Lijepo društvo. Čovjek kada se druži s ljudima koji su bolji od njega uvjeri, ne može, a osim da napreduje. A čovjek kada živi sa lošim ljudima od sebe, ne može osim a da ne bude nam zadovoljno. En nadiru la hukme lehu, pojedinac oborio ovo pravilo, ne može oboriti, nije on pravilo. Mi ne govorimo o pojedinci, nego mi govorimo o osnovi. Znači, osnova je da čovjek, ako se druži sa boljim od sebe, da će ovaj pozitivno djelovati na njega Jer njegova snaga uz Allahu pomoć mora da savlada ove slabosti kod njega i da i on to prevaziđe i da možda još bolji od ovoga postane. A suprotno od toga, isto tako čovjek dobar, ali u pogrešnom društvu, vidiš ga kako kopne. Zato je, zato je nama naređeno da tražimo društvo. Da tražimo pravi džemat. A džemat je onaj koji je na istini, pa bez obzira kolika, koliki je taj broj bio. Mi nismo kakva stranka za glasanje ili priprave za glasanje, pa nam treba kvantiteta. Mi nikoga nećemo vratiti, da se razumijemo. I ko je došao s lošim namjerama da špionira muslimane, mi mu se sad obraćamo njegovom srcu. Ko što je došao jedan špion i rekao našem jednom bratu, kaže halali, ne mogu više, umrija. Mogu li ti ja odnes kući? Kaže, ja čito vrijeme radim, tebe špioniram. Ali ubi ti mene, ubi mi ovo srce, ne mogu više, ja, ja sutra odem šefu kazati, otkaz, sve mi dadni, ali ja ne mogu više, ja će iskrat mog šefa. On povećava platu, a ti kaže, povećavaš, uprzavaš rad srca, ne mogu da zaspijem. Uvijek mi kaže, uspiješ takvu dozu, da se meni zgade i pare i jare i srce srce. Pa i mi kažemo, ako među nama ima zlo namjerni, on ne upreda se, ti nisi gospodar svoga srca. Možda baš dođeš večeras ovdje ili sutra na večer, prekosta na večer i Allah te uputi pa da budeš nosioc istine i da se boriš za prosperitet Islama. Pa je pravo društvo, draga moja braćo, ono društvo koje je na istini, koje je podiglo potpun islam i zastav islama i nema kompromisa u tom pogledu. Kogod daje kompromis, boj ga se. Znaj da ćete jednog dana možda staviti na cijenom i da i tebe, da i tebe proda. Pa zato kada je onaj čovjek, kako se navodi kod Buhari, tako poznati hadis, kada je ubio 99 ljudi, i namirio na stotinu. Kad je došao kod ovoga Alima i ispričao mu, on mu kaže, pokaj se ili idi u to i to mjesto imaju dobri ljudi, bolji ljudi. Ovo je društvo kome ti živiš, društvo pokvarenjaka. A ti si u tim pokvarenjacima ubio sto ljudi. I logički tu je sad teško organizirati neki normalan život svi reže jedne na druge. Krv je pala. Pa kaže, idi u to i to mjesto i tamo se pokaže. Pa vi znate što se desilo na putu da je on umro. Pa je došao do rasprije među melekima. Šta je s ovim čovjekom? I oni kažu, la hajra fi, ovom je čovjek nije nikomu dobra. Nikad dobra nije uradio, naprotiv, sto ljudi ubio. Drugi kažu, on je odmijetio da se pokaju. Pa su mjerili Allahom dozvolili naše da je za zalakat bliži mjestu ti dobri ljudi, Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala primio te obu. Zato čovjek mora voditi računa s kim će se družiti i kako će se u svojoj vjeri jačati. Pa Naud ibn Qayyim, rahmetullahi alaih, kaže kada bi nam se stvar otežala, kada bi počeli da maraskamo, otišli bi ko šehu Islama u poznatu Kar'au, ona, onu tvrđavu, zidine one u Damasku, Pa bi kaže, kada bi vidjeli njega, kako je rasporedio svoje vrijeme i kako zrači sa pozitivnom energijom, to bi nam kaže da povratilo samopouznanje, ojačalo sebat, ustrajnost i dalo nam snage da izađemo puno jači nego što smo bili. Mi danas kad odemo čovjek koji je miskin zatvor, šta se bojimo najviše? da ćemo kad vidimo ono njegov tugu i onaj jad, da ćemo ili počet pred njim plakat kao male bebe. Znaš, ne možeš vidjeti da je čovjek Haman ha izdao. Haman ha sve od, od svega se Haman odrekao. Vidiš da ne može, Haman više ne može, znači, izdržati. A nisto neka iskušenja. Allah, molimo da sačuva od svega onoga što ne može podnijeti. Ali vidiš čovjeka u zatvoru i ovo štrajk je glađu. Ko te nagovorio na to? Melek. Dokaz za kakav. Šta hoćeš ti štrajkom građom? Hoće miski da skrene s razbog na sebe, da oni kaže stvarno, čovjek, štrajk je glađan, da ga pustimo se na jedin. A pogledajte jačinu pravi ljudi koji su razumjeli šta je etabar. Pa Ibn Khayyim i njemu slični dolaze ko šehu Islama u zatvor da napune svoje da napune svoje, jel tako, imanske posude i izađu jači kako bi mogli podnijeti ono što ih čeka od kadara na putu. Dalje, draga moje braćo, mora imati veliku, veliko objeđenje i veliko povjerenje u Allaha Đelešanu da će Allah pomoći vjernike. Da će Allah pomoći Islam. Da će Islam pobijediti i triumfovati i da u to nema nikakve sumnje. Ovo je problem većine ljudi koji se danas islam pripisuju. Pa ćeš čuti ljude koje mi znamo, u koje smo gledali kao da su bedemi, kao brda. Kaže Ahir, ja se kaže povuku u sebe. Nema ja, ja kaj ništa više neću, nikom ništa kažem. Ja kaj sam samo čitam knjige, Pa kad onda kaže kakve naslove čita, odjednom on našao smiraj kod Azalije. Jesi pročito Buhari, muslika, ha? Jesi pročito Kur'an kog puta? Pa mora i on ovaj bosanski stil. Dao je on hatmi, najmene jednom ili dva puta u životu. Znači čovjek mora da bude veliki optimista. I da ima, znači, veliku nadu i veliku, veliko povjerenje u Allaha Đelešanu, da će Allah dati pomoć. A mi, braće, uvijek triumfujemo. Nikad vjernik ne gubi. Šta su izgubili oni muslimani koji su pali kao šehidi na uhodu? Ništa. Oni ako su bili iskreni, a iskreni su. Jer je poslanik ali sam rekao, naši su u džennetu. Jer su bili munavci, ne bi rekao poslanik ali sam. On ne govori viceve, nego govori po objavi. Pa na uhudu je pao najveći šehid. Sejdu šuheda. Hamza. Znači, vjernik nikad ne, tri, ne gubi. I ovo sa što se dešava. Praća neka šehidla. Oni su triumfovali. A mi neke šarete samo s njihovi lica vidimo. A kamo li više od toga uz Allahu pomoć? Tako da vjernik mora imati veliko ubjeđenje. I zato je Enes Ibn Albert, kada je vidio da se sa sahabi malo zbunili, neko viće ubijeni Allahov poslanik. On je ustao i kaže, o ljudi, ako je ova verzija tačna, ako je biva ovaj rivaje tačan, pa zašto i mi ne idemo da poginemo za ono, zašto je poginuo Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam. Pogledajte ovoga ubjeđenja. Mi kad se nešto desetno kajemo, to bi, znaš, ipak da nismo mi malo presavgali, neku pogrešnu opciju uzeli, znaš, i i ovi, eh, pa, pa nas šejtan da počne. Pa je Allah objavio min al-mu'minina rižalun sadaku ma'ahadu Allah alaih fa minhum men qaba nahme u minhum men jantazir. Ima od mu'mina ljudina. E, ovo je ljudina. Kada u takvo očaju skoči insan i kaže pa ako je to takvo, mi smo na istini. Idemo pogled za tu istinu. Ima i koji su skončali, ima i koji su jantazir dobro, ovaj intervar, ovo čekanje uz Facebook, jel tako, kahva, ležaj na stomaku, ulaganje stomak, to tako ide, jel da? Ne vraću. Ovaj intervar, ovo iščekivanje nije očajnički. Ovo iščekivanje samo što te kada nije pozvao. Ti si živi šeit koji po zemlji hodiš. I kad ti dođe onaj kadar, Zato, draga moja braća, ja sam u petak vazio na temu Hosun Hatila. Lijep završetak. Svako bi od nas volio da lijepo završi. Međutim, hoće li svi ljudi lijepo završiti? Eno, ona je lijepo završio, ratni zločinac, baš kod one rupe, gdje klao muslimane, on je završio. Ona je što je bio u Arkanovim, onim specijalcima, on je završio, izašao sa ženom, on, on je proklinio onoga upravnika zatvora što ga je pustio da proslavi novu godinu. A nije proslavio, nego se je proslavio sve slavlje dok nije u džahne mušao. Tek je onda vidio šta je, šta je bio i šta ga je strefilo. Pa zbog toga, draga moja braću, da bi mi imali lijep završetak, I da bi mi ustrajali na ovome putu, nema nam druge nego ovi se načela, ovi se načela držati. Sabr. Sapurat. Jedan od veliki razloga za ustrajnost. Efebat je sa sabr. I to sabr po prvog udaca sabor na izvršavanje naredbi nije uvijek lako, a moraš. Sabor ostavljanje, zabran. Kad ja pokušavu ostav duhan, ali ne ide. Pa gdje je sabor? Onaj kaže, zabola me gleda, daj vola tablet, pa gdje je sabor? Onaj gladan, odmah paniči. Hoće želi zube izme što nije večera na vrijeme bila. Gdje je sabor? Gdje je sabor? A kamo li sabor u ovome svemu? Pa vraćo, mi imamo ne samo sabor, mi imamo još jednu vrstu saburanja koja se zove al-musabara. Zato Allah Žešana završava sura Al-Imran pa kaže Ja iju al-ladina amanu usbiru wa sabiru wa rabitu wa attakullaha al-alikum O vjenici saburajte, pa i ne vjenici saburaju. Ja vam šta ćemo sad? Pa vi se poslušte mu saboru. Nad saburajte nevjenike. On će glumiti da sabura i onda će reći nema smisla. A ti kad saburaš onda ćeš te kose slas. Pa reći sad ja ovu slas nikako ne bi ostavio. Sad ću ja još mu sabarat, nad saburavat. I to odmah Allah spomni nešto drugo. Gdje je teško saburat? Pa u ribatu. Teško je saburati na prvoj liniji. Šta znači? Pa da ti oko bude budno. Ne smiješ puno migat, a kamo zaspat? Jer u treptaj oka te može nevidnik prevati. A kamo li onda da napišeš na zamuljici? Koli ne budi. I stvarno urade, urade četnici po, po zahtjevu. Po naručnju. La haule o la kuvote, la haule o la kuvote, illa billa. Pa zato je sabr Zato kaže Resul sallallahu alaihi wasallam Men je tasabbar, yusabbiruhu Allahu wa ma utije ahadun ata'an hayran wala awsa min as-sabr. Ko kaže nad saburava? Allah će ga učiniti da bude pun sabura. A kome bude dato dobro i prostranstvo koje je sabur, to je najbolje dobro koje je dobio. Zato je naučno dokazano da čovjek koji se puno ne ljuti, koji je ono hladni živaca, da, je, da to se pozitivno odražava na čitav njegov tjelesni sistem. Pa osporijemo, znači, takvi ljudi sporije dobivaju šećer. Takvi ljudi, znači, manje imaju problema sa svim ovim utrašnjim bolestima, Znači jednostavno odgaja, trenira svoj organizam na sabor. Trenira svoje živice na sabor. saburava i u tome onda osjeti zadovoljstvo. A pogotovo kad ti saburaš za pravu stvar. Za koju se sigurno isplati. Jer to je prosječni ljudski vijek je 60-70 godina. Da bi dobio Vječnost Nema sumnje da je to, znači, stvar koju ne smije niko dovesti u pitanje. Pa jedan od razloga ustrajnosti na ovom putu, zato mi mnogim oblicima kažu čovjeku, ostala te žena, kažu saburaj. Umro ti neko, saburaj. Gladan, saburaj. Volestan, saburaj. Prate na ljutio, saburaj. Onaj ti preoro među, saburaj. Brat neće dati pare, saburaj. Čakvic se rugaj za auta u ovo vrijeme, saburaj. Pojavi se G džemat, ne saburaj, brate. Udri čime voreš za lavu pomoć. Ime da zove. A šta je nagrada za takav sabor? sabor. Kaže Resul sallallahu alaihi wa selleme Inna min varaikum ejamu sabr al mumesiku fi hinne jome idin bi mislima entum alaihi lehu ke eži hamsine minkum. Kaže pred vama su dan sabra. Jesu Allah i već. Ako nije ovo vrijeme saburanja i onoga što je došlo u ajetu Posle saburanja, a to je da spavamo s jednim otvorenim okom, ja sam priroda, Allah me tako stvorio, ja kad spavam, oba mi oka otvrme. Pa prepadnu se svi oko mene. I tako mi prelazno sad je na djeci, valjda genetski. U nas je uvijek oči ko fol budne. Kaže Resul sallallahu alaihi veseleme, pred vama su veliki dani sabra. Pa ko se bude čvrsto držao u tim danima, imaće nagradu 50 od vas. قالوا يا نبي الله او منهم قال بل منكم فاصحابي pa ovo nisu baš dobro razumjeli pa kažu odni 50 ni ne neka je 50 od nas ovo je nagrada znači čini je ovolika braćo nagrada imati nagradu za 50 ashaba onda možete misliti kakve će to sve gangule iskušenja biti da bi čovjek dobio toliko nagradu. I to je Allah najbolje zna. Ako nije ovo vrijeme, onda je ono tu na pomolu. Kada su fitneti u svim oblicima, pa da se na tome svemu strpiš i to junački podneseš uz Allahu pomoć i ostaneš stabilan, šta znači na kraju broća Tebar? Ono što je bilo kod Ashaba. Ima li neki primjer da je neko da sahaba posle Uhuda, jer to se računa da je izgubljena bitka, jer Allah kaže o tilke el ejamnu da ujdu abejne nas. To su dani koji se smenju među vama. A onda na kraju dole kaže o je teheda minkom šuheda. Da bi od vas uzeo neke za šehide. Pa znači, to su dani. Jedan dan gubiš, jedan dan dobivaš, ali se ne zna slučaj da je neko da sahaba prigovorio i rekao o Allahu poslaniče, znaš šta? Ovo više nema smisla. Ovo ustrajavanje da nas ganjaju, da hajmo mi nešto pokušati, neke ustupke njima napraviti, pa da se ovo ko okonča. Nego su, znači, odma bili spremni za dalje. I samo su iz ove bitke povuke velike izvukli. I na drugim vojnim poljima nisu pravili iste greške. E tako i mi u ovim fitnetima, neredima i tako dalje. Ako ustanovimo da smo negdje griješili, eventualne greške, greške se uspostave, to nas ne smije razočarati. Nego nam treba samo to još da bude veliki ibret, da smo mi slabići, Benu Adem, i da grešimo, da smo slabići i da nas je Allah pokaže u okoliko na insanu da'ifa, slabima, slabićima nas stvorio, da se pokajemo, popravimo i još veći, ako Bog da, onda zama uzmemo. I na kraju, draga moja braćo, pa onda još 45 minuta po našem dogovorima, razmišljanje o džennetskim ljepotama, i o džahennemskim strahotama. Znači, draga moja braća, zato je Allah dao, šta je tebi danas prepreka da se odsneš na Allahom putu, da dadneš baš maksimum od sebe, odmah pogledaš ovo djecu, pa ti odmah srce zaigra, kako ću ja svog sada ovoga, onoga ostati, ja moram prvo, gledajte sa imena sve popamtio, onaj drugi ima jedno dijete, kaže, eto Allah me počasti ovim jedinkom, ima mu ženu, ona ovom je vremenu, pa koliko toliko me sluša, nije nijednu noć prinočila u kuć spasa i tako dalje, nije se spašavala od mene. Međutim, kad ti pogledaš samo opis hurije u džennetu, kad ti pokušaš da sebi, znači, opižeš jedan detalj u džennetu, i počneš da kalkulišeš gotovo je. Odmah ti prevagne da ti trebaš ovo fino pomilovati i u jednom pravcu ili u dva pravca. U hajru svakvi slučaju krenu. Isto tako s druge strane, kada čovjek počne da razmišlja o džehendrinskim kaznama, strahotama, da ćeš ti pored svega toga što sad si mlad, imaš mnoge duljačke privilegije, blagodati, tako dalje. Sve to ostaje. Viš kako smrtnici ulaze u kabure, stavljaju, zatrpavaju i onda ćeš kazati, ako su te takve strahote, a znamo da jesu, onda nema drugog, druge opcije nego da se, da se žrtvuje. Jer su tamo prave plate. Zato Allah kaže kullu nefsi da iqatul meut. Svako će kušati znači, tu, uku, tu, taj neukus smrti, te gobe smrti. وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ I dobit ćete te plate više za kojima stalo tražite da se plate. Evo, sve ćete biti naplaćeni, isplaćeni na onome svijetu. فَمَنْ زُحْزِهَانِ النَّارِ Pa ko se sačuva od vatre. وَوُدْهِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ A uđe u dženneta je triumfovao. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ A život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. sve je to varljivo naslađivanje. Pojedeš čeva pet minuta, si sretan što si to sve tako pojao, još ako ti neko drugi platio, ti kao hajro u dva prasa. I odjednom se fataš za stomak, kažeš kamo sreće da ga nisam pojao. Valja sad ići, sad ide pješke, pa se napati, pa se svašta nešta. Belaja vidite razni oblika. E to je to, vadljivo naslađivanje. Dok u džennetu, draga moja braću, nema vanljivog naslađivanja. Nego je hakikaten u pravom smislu. I zbog toga, evo ljudi se žrtvuju i ne možeš nikako čovjeka uvijediti da ostavi posao koji je djelomično ili potpuno haram, Kaže, ja u taj rizik ne smijem. Pa kažeš, ma Allah garantuje da će ti dati izlaz, oskrbi te odakle se i nisi nadao. Kaže, znaš, ali ipak ja ne smijem u takve rizike. A zamisli onda da čovjek koji se žrtvuje pa radi 50 godina haval posao, da bi imao 300 ili 200 svesmanaka penzije, može da živi, što kaže onaj hore, od prvog do drugog, jel tako? Nema nikakvih problema. Već treći je za štrika i četvrti, ako nije uvjeren. Zato, draga moja braću, Allaha te barek i wa ta'ala molim. A on je naš gospodar koji se odaziva našim dovama, našim molbama, da nas ustabili na njegovoj vjeri, da Kur'an puno učimo, da dobra djela činimo, da Allaha dozivamo, da druge pozivamo, da puno Allaha spominjemo, da lijepo društvo imamo, da imamo povjerenje u Allaha Đelešanu, će nas Allah pomoći i da na tome do kraja osaburimo, da o džennetu i džennemu dubinski razmišljamo i da tako svog gospodara sretnemo, a mi bili ene thabit, thabit, لو قتلوني ثابت لو ذبحوني ثابت لو اخرجوني ثابت لو سجن لو اسجنوني ثابت kakva god opcija a nevjernici imaju tri opcije wa ينفر بك الذين كفروا ليثبتوك li يقتلوك aw يخرجوك aw yukhrijuk znači ili ćete zaustaviti stani i zareša taka ili ćete ubiti ili ćete trotirati. oni nemaju četvrte opcije ovo oni stalno vrte u krug Vojem koruna, vojem koruna. Oni spletkare, Allah njegov spletke razvaljiva. Da je po njihovom pravilniku, oni ni mravima ovdje dal da žive. Ali Allah kaže, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَفَسَدَتِ الْأَرْض Da Allah ne sputava ljude jedne drugima, nered bi na zemlji zavladao. Isto ko u šumi, svaku noć, kad ti mogu se popiti večeras na buku, vidio bi kako je fin red u šumi. svi protiv sviju. E tako je među ljudima, leula defullaha ba'du ba'du. Da Allah sputava jedne druge ljude s drugima, pa jednostavno Allah žele šanu da, da oni su i gluhi, i slijepi, i ne vide. Pa istina prolazi. Pa šadlaju, a karavana prolazi. Pa molim Allaha tebareke wa ta'ala da se smiluje svakome onome koje je pao za ovaj din, da mu da najviše predire dženneta, da osabori sve one koji su još na putu, da im se priključe. Molim Allah, tebareke o da našu zajednicu pojača iskrenima, ispravnima, bogobojaznima, onima koji su lijepog hlaka, da budemo zaista dokaz protiv ljudi na sudnjime danu, a da što manje dokaza protiv sebe imamo, molim Allaha Đelešanu da nas zaštiti od svih zla i belaja i neviničkih spretkarenja, da sačuva našu čeljad i da nam se smiluje kada bude polaganje računa. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته